Eh, eludiren hautezkunen zat eh, elkartu gira, hor eh, lau dira, beraz bi, bi aintzinean eta ah, bi hori uh, gurekin bi uh, gehiago gurekin direnak, beraz Isabel Ozemerri, jaz uh, izan zen uh, Gion Barrik Nubelzak olatu behia taldean, gero uh, suplente bezara beraz badugu ere bai uh, e a jotakoa hor uh, Christophe Lambole, eta azkena gure taldea eh, bukatzeko eh, maina uh, dugu eta beraz nirekin batera talde hori generazion biarritz daitu duguna uh, aurkesten gira eldu diren hautezkundentzat. <laughs> generazion biarritz, justuki mhm. izan hori zergatik? Beraz, eh, hori garrantzitsua zen guretzat, eh, beraz, pentsatzen dugu belaunaldi asko direla miagitzen, gu belaunaldi berri bat eh, gira, eta baita ere gure ondoan, gure sustenguak, beraz, belaunaldi pixkat zahagoak, jaiten albalin badugu, eta e, gazteagoak ere, elgarrekin sortu nahi genuen hori dinamika berri hori nahi genuen, beraz, guretzat, jenerazio eshe batekin, eta lauburu bat, Euskal Herria aipatuz eh, ere bai garrantzitsua zen guretzat hori eh, grafismoan, beraz, ala belaunaldiak eh, aipatu nahi genituen eta pentsatzen dugu, bera berpistu behar dela e, miarritze, igaz, maider ahostegik irabazi zuen hori talde berri batekin miarritze talde berri bat nahi zuen, hori zen erantzuna, egeski irabazi zuen, beraz, gu aurten pentsatzen dugu talde berri batekin ere bai kontseilu eh, hori aldatu behar dela eta departamentura joaiteko talde behi bat eh, martxan ezagri behar genuela. <laughs> Ejan duzu, eh, belaunaldiarena, binean, zagit ze deskatu nahi zinuketezuek? zuek? ordezkatu beraz eh, jendeak, eh, hori jaiten aldugu, eh, gure parean aurkezten direnak bos garen aldikotz uh, behiro aldu direla hautez kundea hauetan, uh, eta ere uste dut dinamika horoko eta uh, miagistarekin ere beste zentzu bat eman politikari, uste dugu be, urte askoz gauzakola eginak izan direla, eta behiro behar dugu dinamika hori eh, sortu, uh, eh, itz batzuk eh, sartu, uh, eta erez elgarrekin uh, programa bat sortu. Hilabete uh, azken hauetan hori egin dugu gure taldearekin, gure lagunekin, beraz hori izanen da gure leloa, hor uh, ditugun hilabeteetan eta sei urte uh, etortzen diren nintzat. <laughs> Zer defendatuko duzue sei urte horietan? Hortzut, iru uh, prinsipio askarrak ditugula, uh, etxe bizitza, uh, dugu uh, <laughs> gure haintzinean, hori denentzat etxe bizitza, izanen da gauza handi bat, bon, departamentuak ez da bakarrik hortan txartzen, ale, besteekin ere bai, beraz gu proposatzen duguna, egin duguna hori eh, Euskal eta uh, hori eh, PCI dena uste dugu batera etxe bizitza, batera sortu behar dugura, batera, lugu profesionel du eh, logement hori sortu behar dugula, irailan denok batera main batan ezagi girea, beraz gure eh, leloa eta gure eh, hori identitate askara eta idei askara hori da, hori sortzea eta ikustea zer egiten aldugun stop handi bat geldi erran behar dugu, ezin dugu hola segi, beraz batera grunel du logement hori aurrean ezartzen dugu. Baita ere, be hori da departamentuaren zentzua ere bai, dira um, Elkar eh, lana, solidaritatea, eta hori eh, gure uh, gure aitatxi, amatxik, gure gazteak, hori guztia sustengatu behar ditugu, beraz dinamika hortan sartu behar gira, ber pentsatu behar dugu uh, mundu gozi hori, eta bukatzeko turismoa eta ekonomia. Eh, hor uh, ere ez dugu stop erraiten, baina hor pausa bat egin behar dugula, eh, hori uh, marketinga denetan ikusten dugu, dola gutxi Parisen metroan ikusi ditugu afitsa batzuk eta komunikazio uh, bat, hori erraiten aldugu, beraz gu aipatzen duguna da le demarketing territorial, hori erran behar dugu, pausa bat egin behar dugu, eta berpentsatu plano bat sortu behar dugu uh, mila eta hogeita amarentzat eta turismo oroko hori behiro pentsatu behar dugu ekonomia aipatuz zenta eh, jakin behar dugu eta ados gira behor turismoak garrantzitsua dela gure euskal zat, beraz kasu egin behar dugu eta hori etxe bizitzarekin batera eh, zerbait behiro pentsatu behar dugu gure lujaldearen zat. <laughs> Zer lortzen alda departamentutik, hortan? dena uste dut eh, maina inguruan girelaik eh, dena ukaitena aldugu etxe bizitzaren zat ejan eh, dugun bezala uste dut le, foncier hori delako hori gure gure gure ideiak hortan or, sartu behar ditugula eta gauza aldatzen alitukura departamentuaren zat turismoa ADT delako hori uh, agenz du, du horrekin uh, gauzak gauzak aldatzen alditugula Euskal Egiaren zat, eta bon, ejan, duguna, ejan dugunaren zat ere bai, hor, eh, solidaritate guzientzat, hor dugu eh, dirua, departamentuak du dirua, eta ikusten dugun bezala, miarritzea, ipatu behar da, uh, gaur gehiago eta gehiago eh, pobre, gehiago ikusten ditugu miarritzen, beti miarritzea ipatzen dugu, hor diru mailan eta jendea etortzen da, eta ikusten duguna askotan da dirua miarritzen, baina ez dugu ahantzi behar gure auzoetan, be, hemengoak e, direnentzat, be, dirua batzutan eskaz dela, beraz lagundu behar ditugu uh, populizazio pofe, denentzat eta hortan departamentuak badu bere lana eta garrantzitsua. um, <laughs> ez dakit beste autagaiak, eh, da, uh mhm. eh, -huh. uh, autagai gehien aurkestan zisten eh, kantonamendua, mhm. ze uh diozu beste eta zer aurrik uspen? ba, eh, garrantzitsua dela eh, gure burua orkestea, uh, eh, edo zein etiketa, edo, edo zein ideientzat hori hasteko ejan behar dela, Uh, gero ikusten dena era ere, ere bai dira belaunali berri bat, martxan ezartzen eh, dela, eta hor berriro aipatzen duguna da uh, gazteri berri hori eta uh, belaunali desberdin hori politikan sartzen dela, beraz ustut garrantzitsua dela uh, ez tabaidaren zat, horoko jaren zat, beraz ikusiko dugu nola gauzak antolatzen diren baina ejanen dugu, miagitze beti eola izan dela, uh, ba, eskunda eta sentrista uh, eh, eta hortan beste uh, ikuspundu batzu askotan sartu uh, direla, abertzaleak, ekologistak eta hori guzia, beraz, denok batera gure uh, burua orkestera uste dut garrantzitsua dela, ez tabaida ezartza hor publikoki, beraz, uh, kampaina eder bat izaiten alda, erran behar dugu, momentu garrantzitsu bat dela, uh, miagitzeren zat, euskalegiaren zat, departamenduaren zat, beraz, dena erran behar dugula da bozkatu, bozkatu, aldatu gauzak aldatzen alditugula, hor dugu gure lana azken hilabete hortan. Mhm. Zagit besterik bazinuken gehitzeko edo eh, horretan uh, ustean? Nomen tukot, uste dut untsa dela. Mhm. Mila esker handi bat. Mila esker zuri.